Čitali smo fete o o el barau e? barau znači čovjek šire poznaje uži naslov je bio šta boravak među mušnicima i kad neko mjesto ili neka zemlja je mušička šta je vjerom taj da je mjerovo kad skačem, recite jedno mjesto pa moćicu. Ja, ne možeš Sve ja spovidim. To je vezano za hijđu. Kad se kufri širk, kad budi Kad kufri širk i fisk, griješenje, znači bude šta ja, javno i zavlada bez mogućnosti da se spriječi. Spriječi, nema nikoga ne isprečava. Javno se čini i ispoljava. Jel tako? Ha? Ali da nam, što se rekli, kad javno bude džaba plakate, volim da te pivo. e, to, kad bude, onda je to, to znači, niko tu, tu, sve normalno, jel tako? E. A u takvoj zemlji šta? Kad se ne može ispoljavati i uzdizati te uhidje, tako ispoljavati vjera, i uspostaviti vjera, znači osnovne vjere i njeni ogranci, šta je onda? Vađib da se učini hijđ. Hijđra, da se napusti to mjesto. A, tako? A to je sve ono što smo prošli tu čitao vrijeme pričali na to se svodi. Jel tako? Da onda kad je neka zemlja ili neki zavičaj, neki, neko područje, kad ga izdefinišemo kao područje kufra i širka, tako? Iako je usto, znači, onemogućena i nema mogućnosti da se ispoljava tevhid i da se uspostavlja, uspostavljaju osnove vjere i ogranci, onda je vađer činiti hijđu iz takvog mjesta. Dobro. Ako čovjek živi sa, to je sa osnovnim učicima, je li tako? ako živi sa onima koji se pripisuju u kibli i milletu Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem pripisuju se islamskom ummetu a mušnici kao što su na primjer rafidije ekstremne sufije jel tako gdje oni javno šta čine svoj širk ispoljavaju ibadet nekome drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, znači javno čini širk. Šta je sa muvahidom koji među njima živi? Isti je propis kao i koji sa osnovnim mušicima, znači kao sa židovima, kršćanima, sa ateistima, tako, isti je propis. Isti. Ako, znači ne može to da među njima da ispoljava javno teuhid, da osporava njihovu vjeru, da učini kufr u tog njihovog taguta, jel tako? Koji se ne odriče. Onda mu je vađe da učini hijđu i šta da uradi, gdje će učiniti hijđu? Pripojit će se drugoj skupini muvehida, jel tako, sa kojima će šta zajednički raditi na uspostavljanju osnova vjere i njenih ograna to je to otprilike što su spominjali prošli put. Danas uz Allahovu pomoć nastavljamo ponavljati gradivo. Zašto kažem ponavljati gradivo? Zato što ovo poglavlje koje je došlo u ovom korisnom sažetku koji čitamo, znači inače čitamo djelo šta? Korisni sažetak u Akiri imama Teuhira, je tako? Koje je Fetve skupio Ebu Jusuf Midhat ibn Hasan al-Faraj. E, u tom, znači, kontekstu gdje se govori o osnovama vjere, došli smo do poglavlja o Esma Osifa. I ovo je za nas ponavljanje gradio. Zašto? Zato što smo mi ovdje još davno prošli, pročitali o Esma Osifat Kada smo pročitali, gdje smo pročitali, koju smo knjigu čitali, ko će nam reći? Da, je to toliko rano je. Ima dvije ima godine. No, ima, ima dvije godine. Tri godine ima. Ono mene knjiga izli iz rana. Sva, ne vidi si nijedan harf na njoj, toliko smo je listali. Čitali, podarana sva. Neki dan Ma'aređul Kabul, prvi tom sam pročitali, on upravo govori o uvodu tevhida, tako podijelu tevhida i govori o prvom poglavlju Asma Vasifa. Zato kažem da je ovo za nas ponavljanje gradivo. Pa ćemo vidjeti jel ponavljanje ponovo moramo. I to nije ovo meški. Nije Kako vi, asocijacija, znači svaki ders pamtiš po prozoru, rafama, jel, A, pa sad ako nije bilo da nema ni zemlje. Najmanje sadržaja <laughs> Sve te podsjeća svaki onaj na da neki den. Ima ljudi koji tako pamte. I tako pamćenje poznato. Znači, vezivanje informacija za vizualne objekte. Lakše pamte. Ja, za vizualne objekte. Bliz pamte. Znači, esma osifat. Pa- Prvo ćemo objasniti znači kakav je menheđ selefa u vjerovanju u Allahu subhanahu wa ta'ala najljepša imena i savršena i uzvišena svojstva. Pa ovdje čitam znači tekst gdje kaže da je vađib vjerovati u najljepša Allahu subhanahu wa ta'ala imena i njegova savršena svojstva i vađivi je potvrditi onako kako priliči njegovoj uzvišenosti i savršenosti. Potvrđivanjem bez poređenja i negiranjem bez, znači, e, negiranjem nedostataka bez negiranja imena i svoj i svojstava. Znači negiranjem odnosno odricanjem nedostataka bez negiranja. Pa kako, kako je vađib vjerovati u Allaha subhanahu wa ta'ala imena najljepša imena i savršena svojstva. Znači, onako potvrditi ih kako priliči njegovoj uzvišenosti i savršenosti. Jedan. Dva. Potvrditi ih bez pore, poređenja. Tri. Negirati, odnosno odricati bilo kakve nedostatke Allah subhanahu wa ta'ala bez negiranja. Odricati nedostatke bez negiranja. Tri I ovo je, kaže, pravilo koji važi za sva pravila gospodara svih svjetova. Za sva svojstva Allaha uzvišenog. Dakle, potvrđivanje onako kako priliči njegovu uzvišenost. Ko će mi to malo pojasniti? Potvrđivanje kako priliči njegovu uzvišenost i savršenost. Onako kako će on samo pisati, onako Tamo. Ali kako potvrđenje? Allah subhanahu wa ta'ala se opisao da ima dvije ruke. Dvije ruke. Kako će? Da, da, da, da razmišljamo kako da da njegov ruke, nego vjerujemo. Kažemo, potvrdimo onako kako priliči njegovu uzvišenost i savršenost. Bez poređenja. Bez poređenja tog svojstva sa rukom čovjeka ili bilo kakvom rukom koja je nama poznata u stvorenjima Allaha subhanahu wa ta'ala, tako kod stvorenja koje Allah subhanahu wa ta'ala stvorio, jel tako, bez poređenja. Negiranjem bilo kakvog nedostatka, znači odricanje bilo kakvog nedostatka bez negiranja. Šta sad ovo znači? Na primjer, ako Allah Žešanu da se kaže da on spletke čini... Ne, ne, evo ovo svojstvo, isto. Ovo isto, na primjer, za jedno svojstvo da ga provedemo kroz sva ova za ruku. Odricanje nedostatka bez negiranja, bez negiranja. Nećemo reći da je lijeva ruka. Znači, odricanje bilo takvog nedostatka u smislu da pripišemo Allah subhanahu ta'ala šta? Manjkavost i ograničenost u smislu da kažemo da je, da je to ruka šta? Ovakva, onaka ili znači u smislu pripisivanja nedostatka. Znači, kad mu potvrđujemo njegovo svojstvo, ne pripisujemo nikakav nedostatak, nedostatak ali bez negi, negiranja čega? Svojstva. Znači, šta su došli ovdje ovi naši ešajra, ešajra i maturirije? Šta su oni došli? Oni su došli do ovog svojstva i sve kontra uradili od ovog što mi sad govorimo. Kako sve kontra? Ako ima prvo nisu potvrdili ovo svojstvo. Mi kažemo, vađiv je potvrditi to svojstvo. Kako? Kako priliči njegovu izvišenost i savršenost. Oni su došli do ovog svojstva ruke ili ruku i šta su rekli? Zanegirao. Zanegirao, znači nisu ga potvrdili nikako. Zbog čega zanegirali? Zato što kažu potvrđivanje ovog svojstva neminovno vodi čemu? Pore, poređenje. poređenje. I čemu još neminovno vodi? Pripisivanju nedostatka, nedostatka. Kojeg nedostatka? Sličnosti sa njegovim stvore, stvorenjem. I vidiš da sve kontrola, je tako? A mi uz Allahovu pomoć sve ćemo kontrolirati, jel tako? Potvrdit ćemo kako priliči njegovu izvršenosti i savršenosti, nećemo praviti poređenje, nećemo Allah s.w.t. prepisati nikakav nedostatak i nećemo negirati svoj svojstva koje je on sebi potvrdio pred sretom. Primjer u masatijskoj akide, ako bi gajili stil, bi gajili Bigajri temsil, wala ta'atil, je tako? Wala, wala tahrif, wala tekif. Wala tekif, wala tešvih negdje još. Temsil. Yes. Temsil ili tešvih, svejedno. Znači, bez... Ima različite. Bez poređenja, je tako? Bez negiranja, bez izokretanja, je tako, značenja i bez čega još, bez i bez ulaženja u kakvoću. Da. Dalje kaže, tako stoji u Ositijskoj akidi. Ovdje, znači, je spomenuo ove stvari. Zato se zadržavamo. Vjerujemo u, znači, terminološke izraze tih koji su vezani za Allahova subhanahu wa ta'ala najljepša imena i njegova svojstva. Potvrđujemo njihovu stvarnost i suštinu, suštinu tih imena i svoj, svojstva. Zašto se sve ovo napomenuo? Zato što ima oni koji potvrđuju samo puki izraz, termin, bez njegove suštine. suštine. Zato se sve ovo potvrđuje. Potvrđujemo izraze, potvrđujemo njihovu suštinu. Međutim, kakvoću tih svojstava šta? Mi ne ulazimo u kakvoću. I ne znamo kakvoću tih svojstava. Zašto ne znamo kakvoću tih svojstava? Zato što se vodi rasprava. Zašto ne znamo kakvoću tih svojstava? Zato što one nisu došle u Koranu i Sunnetu. I zašto se ne smije ulaziti u kakvoću tih svojstava? Zato što se neminovno došlo do Zato što je govor o kakvoći svojstava odnosno govor o svojstvima, u stvari govor o samom biću Allaha subhanahu wa ta'ala. Zna li ko kako je biće Allaha subhanahu wa ta'ala? Ne zna. Prema tome ne može znati kako, je, kako su njegova svoj kakvoću. Neko ne zna kakvoću bića Allah subhanahu wa ta'ala, prema tome ne može znati ni kakvoću njegovih svojstva. Jer kad govoriš o svojstvima nečega, u stvari govoriš o njegovom samom biću, je tako? pa je govor o, biću, o svojstvima Allah subhanahu wa ogranak govora o samom biću Allah subhanahu wa Pa kako potvrđujemo Allah subhanahu wa ta'ala biće bez kakvo kakvoće. Potvrđujemo Allah subhanahu wa ta'ala biće. Jel tako? Bez kakvoće. Ne ulazimo u kako je to biće. Jel tako? Tako potvrđujemo njegova svojstva bez ulaska u kakvo u kakvoće. Onda na kraju svog govora autor potvrđuje da je ono što znači je kao generalno pravilo da šta opisujemo Allah subhanahu wa ta'ala kao što je pisao sebe i kao što ga je opisao njegov Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Ne prelazimo tekstove Kur'ana i sunneta u razumijevanju tekstova Kur'ana i sunneta niti u njihovom objašnjivanju osim ne prelazimo šta ono do Dakle, granicu do koje su došli ko oni koji su nam prenijeli tekstove. Koji tekstove? Posebno tekstove vezane za najljepša imena i savršena svojstva. Znači, Ashabi Ridvanullahi Alim su prenijeli te hadite koji govore o svojstvima Allah s.w.t. Prenijeli su, preko njih nam je došao i Kur'an i ajeti koji govore o svojstvima Allah s.w.t. Mi ne prelazimo granicu koju, znači ono gdje su one zastali, zastajemo i mi. I ne prelazimo granicu u smislu razumijevanja tih tekstova, ne prelazimo njihovo razumijevanje. Ne idemo dalje od njihovog razumijevanja tih tekstova. Jeste razumili? Šta su oni rekli za te tekstove i mi tako kažemo? Kaže Imam Ahmed ibn Abdullah, rahmatullahi alaih, objašnjavajući svoju akidu stanovnicima Kasima. Pa kaže, bismillahirrahmanirrahim, Allaha pozivano za svjedoka i sve one koji su prisutni od meleka, meleka i vas, da ja vjerujem onako kako vjeruje spašena grupa. Ehlu sunnet vel džema'a. Ehlu sunnet i džema'a. Od vjerovanja u Allaha subhanahu wa ta'ala njegove meleke, njegove knjige, njegove poslanike i proživljenje nakon smrti. I vjerujem u kadar, hajru huva šaru. Je tako? I dobro i zlo. Od vjerovanja u Allah subhanahu wa ta'ala je i vjerovanje onako kako je on sebe opisao u svojoj knjizi na jeziku svog poslanika sallallahu alaihi sallam bez izokretanja e sad ovdje spominje tahrif vola ta'atir bez tahrifa znači bez izokretanja značenja da primjer za izokretanje značenja. Bez izokretanja značenja. Kada Allah, što ste ovakve tražu, protiv ljudi koji znaš, oni kažu ruke, kažu moć, zavladao. Oni kažu za zavladao. Dobro. To smo ja reći, alegorično tumačenje. Alegorično tumačenje. Za ruke kažu nekad moć, nekad kažu blagodat. Drugi put kažu nešto treće, tako? To je izokretanje šta zna? Značenja. Mi ne vjerujemo tako, mi vjerujemo onako kako je objave. Ako je ruka, onda je ruka. Ako su dvije ruke, onda je dvije ruke. Je li tako? Ako je lice, onda je lice. Ako je se iznad arša uzdigao, onda se uzdigao. Kako? Kako priliči njegovu izvršenost i savršenje. Bez izokretanja znači, vola ta'atif, bez negiranja. Kako bez negiranja? Da se ne kaže, i negira se svojstvo da je se uzdigao. Da se Allah subhanahu ta'ala uzdiže. Negira se svojstvo šta? U haditu da se Allah subhanahu ta'ala spušta na zemaljsko nebo dođu i kažu to, mi u to ne vjerujemo. Jel tako? Negiraju. Kažu to, mi negiraju to. Jednostavno negiraju. Tako? Bez negiranja. Znači, mi sve to ne radimo, nego šta vjerujemo kako je došlo. Nego vjerujem da Allah subhanahu wa ta'ala da mu ništa nije slično i da on sve čuje i sve vidi. Šta je ovo? Citira ajet, tako? Lej se ke mislihi še. Njemu ništa nije slično, وهو السميع البصير i on sve vidi i, ču, i čuje. Ne negiramo Allahu subhanahu wa ta'ala ono čime je on sebe upisao. Ako je sebe Allah subhanahu wa ta'ala nekim svojstvom upisao, mi to njemu ne, ne, ne negiramo. Niti pomjeramo riječi sa njihovih mjesta. Znači sa osim njihovih osnovnih zna, značenja ne činimo znači ilhad u Allahu subhanahu wa ta'ala imena njegova, svojstva i njegove ajete. Ne ulazimo u kakvoću Allahu subhanahu wa ta'ala svojstva. Ne poredimo njegova svojstva sa svojstvima njegovih stvorenja. Zašto? Zato što on uzvišen i nema nikoga komu je ra, rama, ko se sa njim može uporediti, komu je parac, suparnik. Niti se on znači omjera prema njegovim stvore, stvorenjima. E sad ovo treba malo analizirati. Je tako? Znači, rekli smo da ne izopisujem značenja, to smo objasnili. Ne negiramo svojstva, i to smo objasnili. Kao što neki negiraju. Ne ulazimo u kakvoću kao što neki ula, ulaz. Sad to treba malo prokomentariti. Zašto su ovi ljudi negirali svojstva Allah Šta ih je naravno? Allah s.a. kaže jasno da je se na aršu uzdigao, oni kažu nije. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem jasno kaže da se spušta na zemaljsku nebo, oni kažu da je spušta. Allah subhanahu ta'ala jasno kaže da je šta ibli, da je pita iblisa. Ja iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yaday. O iblise, zašto te spriječilo da učini seždu onoga koga sam ja svojim dvijema rukama stvorio? Ovi kažu nije to. Kako otkud im radrost? Kako su se usudili da dođu u hadise? Kažu nije. Ajete, kažu nije to to, nego to se misli nešto drugo i to su ovi malo bolji koji dođu i kažu ne, nego to se nešto misli drugo, nije to ovaj, to, nego to ne priliči, nego šta je to, šta je to? Objasnite mi, što su oni to tako radili? Šta je bilo? nasao da shvati kako će ti svojstva po svom razumu, pa kad nismo... Osnovna greška svi koji su negirali ili imena ili svojstva, ili potvrdili imena bez značenja, ili negirali neka svojstva, ili izokrenuli značenja svojstava. Znači nisu ovo sve iste kategorije. Neki su došli i sve zanegirali. Je tako? Drugi su potvrdili samo imena bez zna, Bez značenja ikakvog, samo puka imena. Treći su potvrdili imena i neka svojstva, a ostala svojstva šta? Izokrenuli značenje. Ali svi imaju jednu te istu osnovnu grešku. Šta? Zaposlili su svoj razum i ulazili u kakvo? Kako su ti sustav. I kad su počeli razmišljati kako, automatski to ih je navalo da šta urade? Da zanijeću da Jer kaže Allah svano tada se srdi. Da tako? Šta je njega pitanje došlo prvo ka? Kako? Kako? Srdi se. Šta je to sržba? To je, hajde da definišemo sržbu. Pa kažu, to je povećani pritisak i ubrzano kretanje krvi i nešto odefin, izdefinišu. Nekako sržbu izdefinišu. A? I sad kažu, da to Kako će to priličiti Allaha subhanahu wa ta'ala? Šta su prvo uradili? Ušli u kako? kakvoću. Kad su ušli u kakvoću, onda taj grijen prvi koji su počinili, ne, znači strašan grijen, ih je uvalio u još jedan veći grijen. Šta? Da onda na kraju zanegi prvo notarija pa kasnije dalale. I onda dalale totalni, još da zanegiraju. I šta da Allaha i njegovog poslanika ulažu tje, u tjeru. I šta onda da kažu? Ko povjeruje onako kako je došlo, on je na udu šta? Kafir. I onda neće za nama da, da klanja. I to ništa nije pro, problem. A tako ti je 90% današnjeg ume, umeta tako vjeruje. Šarijski mezhebi, maturidijski najrašireniji. I to ništa nije problem. Tako? Nikad, nikome to ne smeta. Još ste dodali novo. Da? Su, ha? Još ste dodali novo sad znači. E sad, znači, zanegirali su, i šta je, prvo su ušli kako jedan grijeh, drugi grijeh, to što su ušli kako će, natiralo da zanegi, zanegiraju. Kad su zanegirali, šta ćemo sad, a ima Kur'an, osto ajet, ne mogu ga izbrisati, osto hadis, šta će sa njim? Izokrenuli mu zna, znači. Sad hoće da ostaje hadis pa da oni tumači Kur'an. I, <laughs> I onda, znači, ne možemo se nikako uklopiti ako sve ostane na svom mjestu, ovo, ha, dobro. E sad je ovo na neki način malo jasnije, tako. A mi, mi sve ovo odbacimo. S početka ne ulazimo u kakvoću. Allah subhanahu ta'ala kaže i blizu što, sad te spriječilo da odlučiti u seždu, a Ademu kojeg sam ja svojim dvema rukama stvorio kod nas to nikakav problem nije. Kažemo dvijema rukama, dvijema rukama. Oni nama kažu, vidiš, vi ste pripisali onaj Allah subhanahu ta'ala slično sa njegovim stvorenjima. To je nedostatak. Pripisajte Allahu manjkavost. To je ne, nepojmljivo i ne priliči Allahu subhanahu ta'ala tako ne. Mi kažemo, Allah subhanahu ta'ala sebe tako opisao. I ne prepisujemo Allah subhanahu ta'ala nikako je tako sličnost sa njegovim stvorenjem. Kako? Kako ne prepisujemo Allah sličnost? Kažemo dvije ruke kako priliči njegovoj uzvišenosti i savr... savršenosti. Zašto tako kažemo? Tako Allah smana tala objavio tako je najpriče da se kaže. Dvije ruke kako priliči njegovu uzvišenosti i savršenosti. I ne prepisujemo nikakvu sličnost sa njegovim stvorenjima. I ne pripisujemo mu nikakav nedostatak. nedostatak. Nego je ovo blagodat prema Ademu alaihissalam da ga je Allah subhanahu ta'ala lično jel tako svojim djela rukama stvorio jel tako pa ako kažemo da ruka znači blagodat znači Ademu dao samo dvije blagodat jel ili kažemo moć onda Allah subhanahu ta'ala samo sa dvije moći Adema stvorio ili kažemo šta šta još kažemo ne znam kako tumači šta god drugo stavi, neće tima ali zato se sjetio prevodilac Besim Korkut, Allah vam se smilovo, šta je rekao? Na ovom dijelu kaže, i mene baš interesovalo, kako je sve ajete zna, može reći moć, ovo, ali kako ću ovdje reći? Kaže, zašto ne učiniš štetu onome koga sam ja sobom stvorio? Vidi, rekao, maša, stvarno vješto. A? Vješto izbjegavanje da se spomene svojstva Allah, subhanahu wa ta'ala. Vidi kako mi je to uspjelo. A pa ja sam razmišljao kako da pobjegnu sad ovdje u ovom ajetu. I ne bi se nikak mogu sjetiti kako da... U jednom nije pobjegao, spomenuo ruku. Jedu bajta uka ejdihim. Hm, Allahova ruka. Ja, ja, zato što i u našem jeziku znači to podnosi onaj e, razumijevanje drugačije. Dobro. E, znači, mi ne, ne pripisujemo nikakav nedostatak, potvrđujemo svojstvo kako jest, vjerujemo u ajet, nemamo potrebe da mu izokrićemo značenje, ne ulazimo u kakvoću. Oni kažu, jest, vi morate ući u kakvoću. Jer čim se spomene ruka, odmah ti nam padne šta? Ruka čovjek. Šta ćemo reći na ovo? Mi ćemo reći nije. Istina. Što nije istina? Zato što je u osnovi zabranjeno ulaziti u kakvoću. I kad se spomene ruka, mi ne ulazimo u kakvoću kako šate nam strane neće nam upast, je tako? A ako počne da ti naumpadaju, onda kaže, ali da bila je sam i radim nešto kaže. Je tako? To s jedne strane. S druge strane, kaže bi tajmi rahmetullahi ali. Ova svojstva nije tačno da odma se odnose na poznatu ruku koja je nama poznata. Nije tačno. Nego kad se kaže ruka, još uvijek ništa ne znači. Nego kad se pripiše nekome i nečemu, tek onda dobiva svoje značenje u svijet, u svijest. Pa kažemo ruka čovjeka, e, sad dobije značenje u svijesti. Kažemo ruka deve, Arabi kaže za prednje noge deve, ruka. Ruka deve sad dobiva značenje u svijesti. U svijesti ruka mrava sad dobiva značenje u svijesti, ruka majmuna dobiva značenje u svijesti, je tako? Ruka, ne znam, a? Manira bagera dobiva sad značenje u svijesti sasvim drugačije. Vidi sad, nema ni pojma ovoj prvoj. A, jeste razumeli? Jeste sad shvatili? E, kad kažeš ruka Allaha subhanahu wa ta'ala, šta? Ne znam. ne ulazimo u kakvoću zato što nam je zabranjeno i ona ima posebno značenje zato što je pripisana gospodaru svih svjetova. Dobiva sad posebno svoje značenje, je li tako? Jeste sad shvatili? E, i tu ne može. Ali mi kažem, pitamo njih dobro. Vi ste negirali svojstvo ruke zbog čega? Nećete Allah subhanahu wa ta'ala da pripišete sličnost, je tako? Negirali ste svojstvo srđbe, nećete da Allah subhanahu wa ta'ala da pripišete sličnost sa stvorenjem. Nećete da pripišete Allah subhanahu wa ta'ala svojstvo, negirali ste Allah subhanahu wa ta'ala svojstvo radosti. Je tako? Da se Allah subhanahu wa ta'ala raduje, srdi, sve ste to negirali. Zašto? Sve kažete, ako to prepišemo Allahu, prepisali smo sličnost, a on uzvišeni kaže, lej se kemet liše, njemu ništa nije slično. Zato ne smijemo to prepisati Allah snalu. Iako je Allah si, tim svojstvima sebe upisao. Dobro, a kažem, a zašto onda vjerujete u ovaj drugi dio ajeta? Vahu asami al basir. A on sve vidi i čuje. Kako prepisujete vid i sluh Kažu, e, ali nije vid kao vid stvorenja, on sve vidi, dobro sluh, sve čuje, dobro život, a on nije život kao život stvorenja, vječni život. Od uvijek i za uvijek. Pa tamo mi tako isto kažemo, nije ruka kao ruka stvorenja, nego kao priliči njegovu izvršenost i savr... savršenost. Evo i vi ste pripisali sličnost. Ova svojstva ste vi potvrdili, kažete, šta? potvrđujete sama, basar, hajat, život, oni tamo 14. u Irmihalu što spomenju, ali tako? Evo i ste pripisali sličnost. Tom logikom i ovo je sličnost. Kažu, ne, ovo kako priliči njegovu izvišenosti i savršenosti, od tamo tako potvrdite sva ostala svojstva. Tako da su u menheđu doslednije bili oni koji su negirali sve. Tako. Od ovih koji su neka, je tako, potvrdila, druga za za negira. I usto dodali. I usto dodali koje Allah s.w.t. sebe nije spomenuo ni opisao. Tako. Dobro. Da- ha? Šta su dodali? Vujud. Vujud. Da. Allah subhanahu s.w.t. da postoji sebe, nije tako nigdje za se rekao. Onda negiraju Allah subhanahu s.w.t. što Allah sebe nije negira Je tako? i onda idu da većinu svojstva u stvari budu nega, negacije. Allah subhanahu wa ta'ala nije ovakav, nije ovo, nije ono, nije, a, idu na to. A, u stvari menheđ selefa, odnosno u Kur'anu je potvrđivanje pojedi, znači potvrđivanje je opće, općenito, a negiranje direkt, direktno. Lem jeli, valem juled. Nije rodio niti je ro, rođen. Negiranje je direkt, a potvrđivanje opće, opće je savršeno. Znači, je tako? Jeste. Jeste razumili? Dok kod njih je obrnuto. U njih je općenito negi, negiranje, a potvrđivanje samo dire sve suprotno. Sve nao, da. naopako. I ovo ništa nije problem, tako? Ne treba se zbog ovog uzbuđivati. I nikakve proglase zbog ovog ne treba pisati. A? Iako je sve ovo, zvanično se ovo piše, govori s pečatima, potpisi, mufti, ovo, sve, u čitavom svijetu. U čitavom svijetu. I ova Belaj, od njega... Nećemo više dirati. Dobro. Allah subhanahu wa ta'ala, kako kaže ovdje šeh Muhammed ibn Abdul Wahab, pa on najbolje poznaje sebe. On najbolje, huve a'lamu bi nefsihi. On najbolje poznaje sebe, u obi gajrihi, a i drugi najbolje poznaje. On sve najbolje poznaje, jel tako? I on najistinitije govori. Pa ako je on sebe opisao i najljepšije govori, i ako je on sebe uzvišeni tako opisao, onda je to svojstvo savršenja savršenstva. I ne može Allah smano tajla nešto za sebe reći, a da to znači neki nedostatak, nedostatak i manjkavost koju mi moramo negirati. Može to biti u Allahovom govoru. Osim da na kraju bude i da je Kur'an šta tako na kraju ispadne. Kad čovjek se upusti i zaposli svoj razum da raspravlja o svojstvima Allaha subhanahu wa ta'ala, a ne zna kakav je Allah i kakva su svojstva Allaha, niti razumom to može dokučiti, i upusti se da u te ajete ulazi i da ih negira, da ih potvrđuje, da ih izokreće značenja, bez ikakvog dokaza, nakon osnovu svog razuma. Zamisli koliko će biti slobodan onda da izokreće da mijenja star šarijetski pro, propise ovamo što, što vidi, što mu je bliže, osjetljivo, opipljivo, stvari, propise koji su vezane za i na kraju šta će biti? da Kur'an u stvari ono što je objavljeno ne znači to, to, nego nešto drugo ispadne da su sve zago, neke zagone, jer ništa to nije to. I ko čita Kur'an tako šta on je od, od suta. Ko tako uči Kur'an i sve mu sa, sa aspekta ešarijske, maturidijske akide, Njemu je to sve zagonetka, sve to može biti i to, a može biti nešto drugo. Kakav je to osjećaj? Eto, zamislite samo takvog čovjeka koji tako uči Kur'an. A zamisli sad s druge strane kad ti shvataš da je to direktan govor Allah subhanahu ta'ala obraćan tebi i da su ta značenja upravo ta značenja. Svata. Zatim, on je sebi, Allah subhanahu ta'ala, zato što najbolje poznaje sebe i sve ostalo i najistinitije govori i najljepše govori on je sebi negirao ono često što smo mu pripisali drugi od ulaženja u kakvoću poređenja tako iz okretanja značenja i kaže na kraju še subhana rabbike rabbina izzetni amma isifun Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Uzvišen je on iznad onoga što mu pripisuju i kako ga oni opisuju. A tako. I svako svojstvo koje su izokrenuli, kad bi ga analizirao, došao bi do šta? Kobni rezultat. Kobni rezultat. Pobjegli su i bježali od toga da Allah subhanahu wa ta'ala potvrde ono što on sebe opisao i zapali u Daleko, daleko. Dakle, ono što, u čemu je baš poređenje i u čemu je baš nedostatak. I najbolji primjer koji men sad nam po, i zato sam počeo to da govorim, hoću to da se malo vratim, ovo uzdizanje. Kaže, milostivi se iznad arša uzdiga. Oni dođu i kažu neprilično. Allahu gospodaru svih svjetova da se iznad arša uzdigne. Nego šta ćemo sad? umjesto isteva dodat ćemo jedan la, vav, je tako? Isteva, is, jest lam, dodat ćemo jedan lam, pa ćemo dobiti isteula za vladom. Jel tako? I onda kažem, milostivi je za gospodari, aršom, i hoće reći svemir, za vlada. I vidi se, pobjegli su od toga da Allah s.w.t. pripišu svojstvo uzizanja. Zašto su? Šta su mu pripisali? Zavladao. U početku to njima ništa nije zvučalo, ali kad analiziraš, kaže učenjač, učenjac, što znači istavla u arapskom jeziku? Zavladati. To znači da u sukobu sa nekim komu se suprostavlja pobjedi i ovla ovla. Šta to znači da je ovaj svijet Allah subhanahu ta'ala stvorio i neko drugi njim vladu, pa onda Allah subhanahu tajla šta? Borio se protiv nekoga i svoju vlast uspo, uspostavio. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Vidi šta se Allah subhanahu ta'ala prepisao. Zar ovo nije? Zar ovo nisu nedostaci? Zar ovo priliči gospodaru svih svjetlosti? A taj lampe su dodali, su dodali u Kur'anu, kako? Ne, ne, u tumačenju. Ne smije niko pri samo dirati, ne, ali u tumačenju. Ali isto, ostalo isto i steval on, kad god pročita i steval, misli da je to i stev, i stev, da. Otmijemo za znači. On tako misli da je to značenje, sve tako. Dobro. Da Mi smo ovo detaljno objašnjavali, ali ovo govorim zato što sam osjetio znači da je to malo izblijedilo, a i ima onih koji nisu prisutili. Bilo je ovdje u Rahići. Ja se ne sjećam, znači, sjećam se da smo provali. Dobro, da, dobro. Kaže Muhammed ibn Abdul Latif, Allah se smilovao njima oba dvojici, ono u što vjerujemo je vjerovanje u Allah subhanahu wa ta'ala, njegove e, meleke, njegove knjige, njegove poslanike, proživljenje, poslije smrti, vjerovanje u kader i dobro i zlo. Vjerujemo u Allahu subhanahu wa ta'ala najljepša imena, njegova savršena svoj, svojstva. Potvrđujemo to, šta to, imena i svoj, i svojstva kako priliči njegovoj uzvišenosti i savršenosti potvrđivanjem bez poređenja, odricanjem nedostataka Allah subhanahu wa ta'ala koji mu ne, prili, ne priliče njegovoj uzvišenosti, ali odricanjem koje ne vodi negiranju svoj Znači, odrećemo nedostatke Allahu kako? Bez da negiramo svoj svojstvo. Dobro. Vjerujem da Allah subhanahu wa ta'ala uzvišeni za svog prijestolja Arša, da je iznad svojih stvorenja, da je njegov Arš iznad nebesa i da je on odvojen od svojih stvorenja i da nema ni jednog mjesta koje je izvan njegovog zna, znanja. Nema ničega što je izvan njegovog znanja. Zašto se sve ovo napominje? Ko zna? Prvo da je on iznad Arša. Zato što je ovdje najočitiji te iz okre iz izokretan. Zašto da je njegov arš iznad nebesa i da je on odvojen od svojih stvorenja? Zašto to uistinu? Da nije, da nije svugdje, odnosno da se nije Allah subhanahu ta'ala to da je svugdje, to je jedan kufr. A ima drugi kufr, da je se otjelo, otjelovio u svojim stvore, Pa kaže da je iznad arša odvojeno stvorenja, Znači da napomene to, da nije to, znači da nije. A onda kaže i nema ničega što je izvan njegovog znanja, zašto to? Da se, vidi. da se objasni onome me'ije koje se spominje. Jer Allah subhanahu wa kaže da se uzdigao iznad arša. A s druge strane kaže Bogu wa ma'akum ejnema kontum. A on je samo vam gdje god vi bili. Kako to? Svojim zna, znanjem. Pa kaže on je odbrojeno svojih stvorenja, a ništa nije iznad njegovog znanja, sve ti odmah hoće da sve od ove i sve ove dalalete da spome da spomene ispravno mišljenje. Razumili? I ispravno vjerovanje. Pa kaže nema Ar-Rahmanu ala l'arši ala, ala l'arši steva. Vjerujemo u izraz, je tako? U termin i potvrđujemo suštinu uzdi uzdizan. Znači, vjerujemo u izraz da je isteva i vjerujemo u suštinu tog termina. To tako? U suštinu tog termina. Međutim, ne ulazimo u kakvoću niti pore, poredimo. Zato što niko ne zna kakav je on, osim on. Osim on. Niko ne zna kakav je on, osim on. Da bi znao kako je uzdizanje, trebaš znati kakav je o on. Jer ti znaš kako se uzdiže nešto što poznaješ. Je li tako? avion, ptica, čovjek, kako bi se uspeo, jel tako? A kako se Allah subhanahu ta'ala uzdiže, ne možeš znati jer ne znaš kakav je on. Uzdiže se kako priliči njegove uzvišenosti i savr, savršenost. Kaže, poznati govor, imam daru hijre, Malik ibn Anas rahimahullah, i mi isto tako kažemo. Kako je rekao Malik ibn Anas Allah mu se smilo. Došao je čovjek i pitao ga o uzdizanju. Kako? Vi znate za taj slučaj. Šta je se desilo? Pa se naljutio ima Malik. Ali mu je odgovorio. Pa kaže, uzdizanje je poznato. Kakvoća tog uzdizanja je nepoznata. Vjerovanje u to uzdizanje je vađi. Mora se vjerovati. A pitanje o tome je bitno pitanje o tome je bid'a. I šta još ovdje ne piše, šta bi odao? I ja mislim da si ti novatar i izbacite ga iz džami. A tako je bilo. Sve mu je objasnio, ali na kraju za ruke i... A. Pa je ima Malik, Allah mu se smilovao, potvrdio uzdizanje, tako? ali je negirao poznavanje kakvoće tog uzdizani. I mi tako vjerujemo u sva svojstva. Ovo je generalno pravilo Allah dao tako da ima malik u jednoj rečenici sve kaže pravila kako ćemo vjerovati u sva svojstva Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovo generalno pravilo. Tako mi vjerujemo sva imena gospodara i njegova uzvišena i savršena svojstva. Od vjerovanja u termin, potvrđivanje suštine tog termina, njegovog značenja, al negiranje znanja o kakvo o kakvoći tih svojstva. Pa, znači, kao nekakav sažetak, mi opisujemo Allaha subhanahu wa ta'ala onako kako je pisao sam sebe, kako ga je opisao njegov Resul sallallahu alaihi wa sallam, ne prelazimo preko Kur'ana i Hadisa, ko usporedi Allaha sa njegovim stvorenjima za nevjerovao je, znači izašao je iz vjeri, ko zanegira ono sa čim se on opisao, isto tako zanegirao. Kaže uzvišeni, vidi i kemitli še, vahu osamiul basir. Ništa njemu nije slično, on sve, on sve čuje i sve vidi. Pa uzvišen je onaj koji nema samije. Znači nema nikoga kom je, koji kao on ili ko se kao on zove. Tako. Nema nikoga kom je ravan, on najbolje sebe poznaje i druge, on najistinitije govori i njegov govor je najljepši i najistinitiji. Tako da niko ne može poslije ovih ajeta doći Allah subhanahu wa ta'ala opisati ljepše nego je on sebe opisao. Da bude taj opis priličniji i dostojniji Allahu subhanahu wa ta'ala, jel tako, mimo opisa kojim on sebe opisao i kako ga opisao njegov Rasul Salarizm. Zar je to imam Maturidi bolje znao Allah subhanahu wa ta'ala i bio učevniji, je li tako? Ili Ebu Hasan el-Ešari ili neko drugi. Bolje znao, bolje opisati Allah subhanahu wa ta'ala nego sam Allah subhanahu wa ta'ala i Resul sallallahu alaihi A na čem je onda umet bio prije njega? Ljudima na dolazi. Ja. U što su onda muslimani vjerovali dok nije došao Ebu Mensur El Maturidi da nam objasni kako treba vjerovati u Allaha i kako treba izopšte značenja njegovih suvistava. Ha? Znači mi je bio umet. Ha? Bilo je uvijek i prije njega i poslije njega skupina koja je na, i, na isti. Dobro. Dalje kaže, mi vjerujemo, sad on spominje, znači pojedinačne dokaze. Mi vjerujemo da se Allah smano tela spušta svake noć na zemaljsko nebo. Kad ostane trećina od te noći. Pa kaže, ima li nekoga ko traži da mu dadne? Ima li ko traži oprosta da mu oprosti? I ima li onoga ko se kaje da mu te ovu pri, prihvati? Mi tako vjerujemo. Tako došlo u hadijetu možete se jedan zaista duhovit i lijep govor Ishak ibn Rahivej. Ja se sjećam u Maarić, kad smo čitali, da sam spominjao, da je ušao kod jednog vezira, kod njega bio jedan novotar i onda su raspravljali o baš o ovom svojstvu, da se Allah smano tala spušta. Pa je pitao ovaj, Ishak ibn Rahivej je spomenuo sve hadite koji govore o spuštanju Allah subhanahu wa Da se skupnja, spušta u zadnjoj trećini noći. Da se spušta u ostalim posebnim prilikama. Tako. Gdje je sve spomenuto u, u sunetu da se posebno spušta. Je tako? Pa mi je ovaj novotar rekao, šta mi je rekao? Sjećate? Kaže, ja ne vjerujem u Allaha, u gospodara koji se se penje po nebesima silazno. Da, šta mi odgovorio Sajf ibn Ohavi? Kaže, ja vjerujem u Allah koji čini šta hoće. Šta hoće. Kaže, ja vjerujem u Allah koji čini šta hoće. Šta hoće? Ali pa, ovo je subhano, ovo je svojstvo savršenstva živi. Da Allah koji nas ne treba, on zbog nas se spušta. Da bi nama oprosti subhano, to je savršenstvo. Naravno, sve ono čime je sebe opisao jesu svojstva savrše, savršenstva. Je tako? Ali pogledajte da odgovora. Movinskog, istinskog, jednostavnog i srca nakon čistog. Ja vjerujem u Allaha koji radi. Šta hoće? Šta hoće? Je tako? Fa'alun lima yuri. Da. On radi šta hoće. Učenik Albanije. Da. Isak. Ishak ibn Rahiju od Selefa. Poznati muhadis. Kako se zove? Poznati muhadis. Kako se zove knjig Albanija? A, Ebu Ishak al-Havajni. On je Ebu Ishak al-Havajni. Nije taj, ovaj. Ne, ovaj učenjak od prve generacija, tabi tabina. Znam, znam, znam, da to Dobro. E. Dalje. Dakle, opet Ovo se ponavlja zato što ponavljamo, čitamo govor raznih učenjaka, pa su svi na kraju potvrdili i općenito vjerujemo u sva svojstva, jel tako, koja su potvrđena knjigom i sunnetom, vjerujemo kako vjeruje Ehlu Sunneva džema'a, jel tako, shvatamo ih kako su došla, kako su ih shvatili ashabi i oni koji se prenijeli, jel tako, ne ulazimo u kakvoću, ne poredimo, ne, ne negiramo svojstva, niti mijenjamo značenje, jel tako, Naš mezheb u osnovama vjere je mezheb ehlu sunata val džamaata. Svat je, naš put je put selefa. I to je put koji je eslen, ispravniji, šta? I, znači, počitija pokornost i ne samo da je eslen predani, put koji je predani, nego je i učeniji i mudri. Zašto ovo ističe? Suprotno onima koji kažu da je prva generacija sahabi i tabini da su oni bili predani. Dolazili tekstovi, oni ih samo prihvatali i i slijepu slijed, jel tako? A kaže, a put ovih posljednjih generacija je kao učeniji i mudri. Tako oni za sebe kažu, oni su kao učeni i mudri. Da. Što su učeni i mudri? Učeni od Ebu Vekra i Omara, a Osmana i Alije, Je li tako? Tako kaže. Što? Zato što on zna pritisnuti dugme plastičnu na tastaturu. A, a zato ono to je. A, tako. Zna ako stavi prst i pritisni. E, to je nauka, sad je to dostignuće. Da I zna uzeti mobilni telefon i tek iskati. I onda sluša tamo. Zna to. Zna to. <laughs> Razumite? Znači, oni kažu za sebe da su ženi i mudri. Zašto? Zato što su oni te tekstove malo analizirali, malo i... Tako. E ovdje še Mahmud Ibn Adulehava kaže, ne, prva generacija je i predanija, i učenija, i mudrija. I to je pravi put. A ovo je za zabluda, gdje će zabluda biti učenost i mu i mudrost. a to je da potvrđujemo ajete o sifatima i hadite, onako kako su došli, po vanjskom značenju. Ostavljamo njihovu suštinu, znači njihovu kakvoću, je tako? Uz vjerovanje u njihovu suštinu. suštinu. Kao što je rekao Malik, kao naj, je tako, veći učenjak Selefa, kada je pitan o ajetu Ar-Rahmanu ala l'arši steva, pa je odgovorio, kako smo još prije rekli, uzdizanje je poznato, kakvoća tog uzdizanja je nepoznata, vjerovanje u to uzdizanje je vađib, a pitanje za to je bid, bida, a pitanje o tome je bida. A pitanje o tome je bida. Ovdje kad smo spomenuli, kaže, potvrđujemo ajete o sifatima. Spomnje Ibn Taymiye u svom dijelu koji se zove Tisajnije, 90 ili 90 To ti je 90 odgovora kome je Ešarijama. Ovdje su ga uhapsili, zatvorili zatvor i onda mu poslali pismo te muhtije, tadašnje, koje su bile uz vladare i halife, uvijek ste muftije nekako proganjali ovako učene ljude. A, I uvijek se prilagođavali uz vas, pišli. I onda mu poslali, kad su ga zatvorili u zatvor, nagovorili ove da pošalju svoje one e, šurtu svoju zatvorili ga zatvor, poslali mu pismo, pozvali ga da se pokaje i postavili mu tri uslova. Koliko se sjećam, znači jedan od uslova prvi kaže da ne spominje ajete i hadite o svojstvima Allaha subhanahu wa ta'ala pred običnim svijetom. Zašto? Zato što njima obični svijet povjerovo i ne pita niko. Ni što 14, ni što ovi neki drugi kažu 7, oni drugi, treći kažu 8 svojstava, niko ništa ne pita. Samo nauče na pamet u Ilmihal, tako piše i završeno da se ne spominjete. On kaže, vi stvarno, ja ne znam, čudne stvari od mene traže. Vi meni zabranjujete da pred svijetom učim fatih. Ne smije pručiti ni pred njim Fatihe, kaže. Pa onda mi zabranjujete da pred svijetom učim ajetul kursiju. Ne smijem ni pred kim proučiti zadnje ajete sure Haša, alaikum salam. Jel ovdje izgleda? Pogotovo <laughs> da mi Ha? Pogotovo da mi. Ne smije čitat kaže. Da. <clears throat> Koga čekam? Kul hu Allah ahad, ne smije proučiti. Šta da je s vama? Vidite dobro se odvela karavu tako. I druga još dva a, zahtjeva su imali. Da ne govori da je Allah subhanahu ta'ala u određenom pravcu od nas i da zauzima određeni prostor i još nešto se spomenu. Uglavnom on je odgovorio u 90 odgovora na sve njihove zabude. A prije svega otkud pravo da ga zatvore zbog toga, zbog tog razilaženja. Pogotovo ako je razilaženje koje ima, znači, mišljenje koje je zasnovano na Koranu i Sunnetu. A tako? Tamo. Ima još, znači, o svojstvima. Na što upućuju sva Allahova subhanahu wa ta'ala izvišena svojstva i njegove najljepša imena. Na njegovu savršenost. Na njegovu savršenost, dobro. Naš dopust da on šta jedini zaslužuje obožavanje. Da bude obožan. I to ćemo za Allahovu pomoć sljedeći, sljedeći put zato što se vrijeme prima. Primaklo. Evo ovo je ponavljanje gradimo. A? Pa tamo one teke i ono, vrati se no. Sve. A. To je bilo bez teka. Reci. Koja pa, je razlika Ešarije i Maturidije, znači, da. isti je to mezheb. Mezheb čega? Tevila. Potvrđivanje nekih svojstava a izokretanje značenja ostali i tevila znači i tahrik. Tako? Samo se oni razilaze šta u pojedinim tim pitanjima. Različit broj svojstava potvr, potvrđuju. Je tako? Pa, ovi potvrđuju 14, Pešarije, ja, 7 ili 8, neki, znači različiti su opet i same arije između sebe. Yes to je ono što, kako izgleda ovako. Iako sam ja na nekim mjestima pročitao da je obratno, da maturidi su između sebe različite, da li je 7 ili 8, a da ovdje 14 potvrđuješ Arije, ali sam se onda pitao otkud u našem Ilmihalu 14, pa sam pomislio da se radi zapravo o učenicima koji su došli sa Azhara i nisu te stvari razlikovali i naučili dole šarijsku i stavili to i tako prošlo. Ali nisam se nikad vratio da da tačno ustanovim šta je, koji je mišljenje čini. Uglavnom, to je otprilike po pitanju imena i svojstava isti mezheb. Po pitanju mana isto tako isti mezheb, murđije jedni i drugi. I tako dalje, i tako dalje. Da se mi imam materijal pokaju, Ne. Za Ebul Hasan el Ešarija se spominje da je se pokajao i napisao još jedno dijelo, znači, koje se zove govor znači muslimana i spominje njegove mišljenja i prenosi se da se odrekao svog mezheba međutim njegovi sjedbenici su ostali na tome i dalje prenosi da, da, da. kako oni zakače onaj veliku sliku da smo